Labrīt, rādījām arī Latvija klausītāji, ir 9 un 1 minūte pirmdienās 7. februārī ar TV ēterā priestris Pēteris Skudra. Atkal atgriežos um, šeit uh, raidījumos kopā ar tevi. Uh, mēs uh, šodien varam ieklausīties pāvesta Franciska uzrunā, ko viņš sacīja vakar pirms kunga eņģeļa lūkšanas, kā ierasts svētdienās, tad pāvests tiekās ar eh, svētceļniekiem eh, Romā, eh, Svētā Pētera laukumā, kur pirms šīs lūkšanas kunga eņģelis, viņš arī saka kādu īsu meditāciju, nelielas pārdomas par tās dienas liturģiskajiem lasījumiem. Vakar varējām lasīt evaņģēlija fragmentu, kurā uh, Jēzus iekāpja apustuļa Sīmaņa, kuru vēlāk pazīstam kā Pēteri, eh, laivā un eh, saka, ka viņš no šīs laivas mācīs ļaudis un pēc tam vēl eh, pavēl Pēterim doties ezerā un izmest atkal tīklus, lai noķertu liel, iespējams lielāko zivju lomu, kādu viņš jebkad savā zvejnieka profesionālajā karjerā ir Eh, noķēris. Tad, eh, jā, varam vēlreiz iedziļināties šajā Lūkas evaņģēlija piektās nodaļas fragmentā, eh, lai pārdomātu, kas ir tas, ko pavests mums saka, kam viņš aicina pievērst uzmanību, un kas var arī noderēt mums, tad mūsu ikdienā, lai mēs varētu dzīvot tādu pilnvērtīgāku, pilnesinīgāku dzīvi, un pazīt Dieva eh, klātbūtni eh, savā dzīvē. Tad eh, aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties šajā raidījumā. Tu vari zvanīt uz numuru 67 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, padalīties ar to, kas tevi ir uzrunājis šajā rakstu vietā, uh, Eh, kas eh, varbūt tevi uzrunāja kādās prediķī, ko tu dzirdēji, kas komentē eh, šo evaņģēlija fragmentu, un varbūt arī vari padalīties ar savu pieredzi, kur tu esi piedzīvojis to, ka Jēzus iekāpj tavas dzīves laivā un ka viņš tev pavēl kaut ko darīt un tu piedzīvo savā dzīvē neaprakstāmus brīnumus, tad uh, priecāšos dzirdēt par šo tavu eh, liecību, kas noteikti arī eh, var eh, nest augļus, tad, kad tu ar to dalies. Jau arī vairāk kārt esam pārunājuši šeit radio ēterā to, un arī daudzi mūsu viesi ir atgādinājuši to, ka mēs kaut ko piedzīvojam, tad Dievs mums to ļauj piedzīvot, lai mēs ar to dalītos, lai tas nestu augļus. Un tad arī tā ir tava iespēja dalīties ar savu pieredzi, kā tu esi uh, sastapis Kristus savas dzīves laivā, kā tu esi piedzīvojis to, ka viņš tev ļauj piedzīvot kādu uh, lielu uh, šo lomu, līdzīgi kā tas bija Sīmanim, un uh, kā tas uh, tad, uh, jā, var nest augļus tālāk arī mūsu dzīvē, kas to dzirdam. Kā, ja tu padalies, varbūt tev liekas, ka tas uh, tāds neliels, eh, nenozīmīgs notikums, bet kādam citam varbūt tas palīdz saskatīt Dieva klātbūtni viņa dzīvē. Tikai šī dalīšanās eh, savā starpā ir ļoti, ļoti eh, svarīga un būtiska mūsu ticības dzīvē. Tātad pārdomāsim pāvesta Franciska sacīto komentējot Lūkas evaņģēlija piekto nodaļu, kur Jēzus iekāpj Pētera laivā. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu, 9 no rīta. Jā, tad eh, vakar mēs eh, varējām sevi iztēloties pie Galilejas eh, jūras. To sauc par jūru, bet patiesībā tas ir tāds liels ezers – Eh, kurš acīm redzot, tad eh, jūdu kultūrā lielāki ezeri tiek saukti par eh, jūrām, un pie šī ezera tad ir sapulcējies pūlis, kuri spiežās pie Jēzus. Turpat arī mēs varam redzēt šos nu, vīlušos, neapmierinātos zvejniekus Sīmani, viņa brāli Andreju, viņu līdzstrādniekus, kuri uh, um, ir strādājuši profesionāli um, visu nakti, ja, jo tad tīklus izmet naktī, lai zivis šos e, tīklus neredzētu. Dienā viņas tad uh, tos tīklus redz un var no tiem izvairīties. Un uh, jā, viņi tad pēc smagā darba lāpa tukšos tīklus, kuri mēdz saplīst uz kāda uh, Eh, kāda akmens vai kāda koka gabala, kas ir iekritis ezerā, un eh, šie tīkli tiek lāpīti, tad, lai tad, kad viņi nākamreiz akal dosies zvejā, kas droši vien būs nākamā nakts, eh, varētu, nu, iespējams, saķert nākamo lomu, un tad arī iedomājieties, cik noguruši viņi ir. Viņi visu nakti ir strādājuši, uh, Eh, no rīta viņi tātad eh, lāpa tīklus, droši vien cer, ka varēs aiziet mājās, paēst brokastis un iet nosnausties. Eh, līdzīgi kā arī mūsdienās daudzi naktsmaiņu darbinieki, jā, kuri tad, kad mēs lielākā daļa ceļamies, viņi, viņi tad tikai dodās mājās, pēd un liekas gulēt, lai tad atkal pēc tam pēcpusdienā varētu jau <clears throat> uzsākt savas dienas gaitas un naktī atkal eh, doties eh, savos darbos. Un eh, iedomājieties, ka lūk šādi, šāda vilšanās, neapmierinātība un tagad šis sludinātājs, mācītājs, galdnieka dēls iekāpj kādā no laivām un saka atirties no krasta, lai viņš varētu mācīt ļaudus. Un eh, pāvests mūs aicina pievērst eh, uzmanību divām tādām Jēzus rīcībām. Pirmkārt, viņš iekāpj eh, šajā laivā, un otrkārt, tad viņš aicina Sīmani doties šajos atklātajos ūdeņos, doties dziļāk ezerā, lai atkal izmestu tīklus. Un tad pirmkārt, ko Jēzus dara, kad viņš iekāpj Sīmaņa laivā? Viņš māca. Ja viņš uh, ierauga šo eh, sīmaņa eh, laivu, viņš lūdz eh, to attirties no krasta, šo arī laivu, kura ir nesusi sīmanim to vilšanos un neapmierinātību, ka viņa pūles ir bijušas pa tukšo. Un pāvis saka, tā ir tāda skaista uh, līdzība, skaists tēls, eh, kas var kalpot kā simbols mūsu ikdienas dzīvei, ka mūsu eh, ikdienas dzīves laiva arī eh, bieži tad atstāja mūsu māju krastus, lai dotos mūsu ikdienas pūliņu, ikdienas darbu jūrā. Katru dienu mēs tad izejam, jā, uzsākam jauno dienu, mēs izejam uh, savu pienākumu eh, jūrā, kur eh, mēs dzenamies pakaļ mūsu sapņiem, mēs eh, veicam kādus projektus, pieredzam mīlestību, attiecības, kas viss, protams, ir ļoti labi. Bet tāpat laikā līdzīgi, kā Pēteris, mēs pieredzam šīs tukšo tīklu naktis, kad mūsu smagie pūliņi, kad mēs esam mēģinājuši tik ļoti, kad mēs esam no visa spēka darījuši labāko, kas ir mūsu spēkos, un ka tas nes vilšanos, ka mēs neredzam gaidītos rezultātus, un ka mēs varam sacīt līdzīgi kā Pēteris, mēs nopūlējāmies visu nakti un neko nenoķērām. Tas ir šīs te Lūkas evaņģēlija 5. nodaļas 5. pantā, Un eh, mēs, jā, noteikti ikdienas dzīvē pieži piedzīvojam šo sakāves sajūtu, eh, rūgtumu par eh, arī tādu neapmierinātību, kas aug mūsu sirdīs. Un pavas saka, tie ir tādi divi ļoti bīstami tārpi, šī neapmierinātība un rūgtums, kas mēdz piepildīt mūsu sirdi. Tas tad arī mums atņem spēku, atņem enerģiju un enerģiju Mēs redzam, ka cilvēki, kas eh, pilni rūktuma, pilni neapmierinātības, pat viņu stāja ir tāda uh, nu, uzkumpusi un, un tur trūkst uh, tāda staltuma. Tad, uh, jā, pāvis saka, ko dara kungs, Tad, kungs Jēzus. Viņš saka, viņš iekāp šajā laivā, viņš izvēlas iekāpt šajā laivā, lai pasludinātu evaņģēliju. Pāvis saka, tieši šī tukšā laiva, šis eh, simbols, kas eh, simbolizē mūsu nepietiekamību, mūsu eh, nepilnību, kļūst par Jēzus katedru, Jēzus šo nu, pulti, no kuras viņš pasludina evaņģēliju, pasludina labo vēsti, līdzīgi kā misē ir speciāla šī vieta, kur arī sauc par pulti, kur parasti mēs dzirdam, ka tiek lasīti uh, svēto rakstu lasījumi, jā, tad tā kļūst par eh, Jēzus pulti, šī tukšā laiva, šis uh, nepietiekamība, šis vilšanās simbols. Un uh, pāvests tad arī bieži mums ir atgādinājis, un arī šodien viņš mums saka, ka lūk, uh, kungs vēlreiz parāda to, ka viņš ir pārsteigumu dievs. Uh, viņš ir uh, brīnumu dievs, viņš ienāk mūsu dzīves laivā, kur mēs bieži vien, mums nav ko viņam piedāvāt. Mēs, viņš ienāk mūsu sirds tukšumos un piepilda tās ar savu klātbūtni. Viņš mūsu nabadzību padara par savu bagātību, mūsu nožēlojamību pārvērš par viņa žēlsirdības nesēju. Ja, tad pāvests aicina mūs vienmēr atcerēties to, ka Jēzus neizvēlās kādu lielu kruīza kuģi, bet viņš drīzāk uh, paņem šo nabadzīgo uh, jau uh, izļodzīto laivu, kura ir viņam pilnīgi pietiekama. Pats galvenais, ka šī laiva viņu ir gatava uzņemt. Un pavas saka, es tad arī domāju par to, vai mēs ļaujam uh, Jēzum ienākt mūsu dzīves laivās, līdzīgi kā Pēteris, kurš tā vietā, lai padzītu Jēzu vai teiktu, ka tu neredzi, ka mēs esam nogruši un gribam iet nosnausties, viņš uzņem viņu savā laivā. Ja, un tad uh, arī mēs bieži vien jūtamies varbūt tādi necienīgi, uh, tāpēc, ka esam grēcinieki, bet pāvests saka, tas ir uh, tāds attaisnojums, kas Jēzum nepatīk, tāpēc, ka šis attaisnojums mūs tā kā distancē no Jēzus. Arī nesen lasīju šo te Svētā Hosemarijas Krivas grāmatu ceļš, kurā ir apkopotas tādas vairākas viņa, viņa domu graudi atziņas un pie, viņ, pie sadaļas, kas saucās pašaizliedzība – tas ir vairāk tā grāmatas pirmajā pusē, tiem, kuriem ir šī grāmata pieejami, varat atšķirt to uh, sadaļu pašaizliedzība, un tur viņš tieši arī runā par to, ka mēs nu, arī tā sākam sevi šaustīt par to, ka mums nav kaut kas izdevies, ka esam grēcīgi, viņš saka, tam nav nekāda jēga nešausti sevi, bet drīzāk upurē Dievam šo neapmierinātību, atdot to viņam, un te arī tas sakrīt ar to, ko mums saka pāvis Francisks, uh, ja, ka mums uh, nevajag, protams, mēs esam grēcinieki Dieva priekšā, bet lai tas nav attaisnojums, ka mēs distancējamies no Jēzus, ja, ka ai, es jau esmu grēcīgs, kā es tagad tur iešu lūgties, ai, es jau esmu grēcīgs, kā es tur tagad kaut ko sludināšu, ja, vai vēl kaut ko, bet tieši tajā mūsu grēcīgumā, mūsu nabadzībā, tur, kur mēs jūtam sakāvi, tukšumu, uh, Eh, savu ierobežotību tieši tur ieaicinot Jēzu, tad viņš vēlas pasludināt savu evaņģēliju, vēlas pasludināt šo eh, labo vēsti. Tas pats galvenais, kas Jēzu interesē, ir nevis tas, cik grēcīgi vai negrēcīgi mēs esam, cik tukši vai bagāti mēs esam, bet gan tas, vai mēs viņu aicinam sevī. Jo tā problēma ar tiem cilvēkiem, kuriem ir sajūta, ka viņi lūk ar saviem spēkiem uh, arī attiecībā uz reliģiju, attiecībā uz ticību, ka lūk gavē vai lūdzās, tur izdodās izturēt apņemšanās un vēl kaut ko, patiesībā tur Jēzum nav vietas, jo cilvēks lūk sevi ir nolicis, ka es varu, man izdodās, jā. Un uh, tur arī tad ienāk ļoti daudz lepnības iekšā, ka lūk tie citi, jā, ir tie, kas otur tādi un šitādi, un Un ar to mēs, diemžēl, varam bieži sastapties arī baznīcas vidē. Jā, tad jautājums, vai mēs esam gatavi ieaicināt Jēzu, nevis meklēt kādu perfekcionismu, bet gan vienkārši ļaut šim tuvuma, maiguma, līdzjūtības Dievam ienākt mūsu dzīvē. Viņš nemeklē mūsu pilnību, viņš meklē mūsu laipnību, jā, ka mēs viņu, viņam ļaujam ienākt mūsu dzīvē gatavojoties šai svētdienai, klausījos bīskapa baronas prediķi, kur viņš runā par to, ka Dievs savu žēlistību mums dod, pat mums neprasot, ja Jēzus iekāpja Pētera laivā. Bet, protams, tas arī pieprasa sadarbību. Ja, Pēterim viņš pēc tam saka, dodies dziļumā, un Pēteris tad arī airē un, un dodās tajā dziļumā. Bet, protams, ka tā pirmā iniciatīva nāk no Jēzus, un viņš mums dod šo žēlistību. Jautājums, vai mēs esam gatavi paņemt šo žēlstību un ar to sadarboties. Ja, tas tad būtu tas pirmais izaicinājums, uz ko mums mudina pievērst uzmanību pāvests. Otrais tad ir jā, tieši šī došanās dziļumā, bet jā, par to pēc dziesmas, kura tad būs latīņu valodā, dūkin altum, šie vārdi latīniski, kurus tad Jēzus arī saka Pēterim, dodies dziļumā. ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,20 minūtes, eh, dūki naltum, eh, dodies dziļumā, ir tie vārdi, ko eh, Jēzus saka Pēterim, un kurus arī šodien tad varam pārdomāt kopā ar pāvestu Francisku. Aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā, Tu vari padalīties eh, gan ar to, kā tevi uzrunā eh, Lūkas evaņģēlija piektā nodaļa, eh, šī sastapšanās Jēzum ar Pēteri pēc smagā nogurdinošā darba, kas ir nesis vilšanos, jo tīkli ir tukši, kur var arī padalīties ar to, kā tu pats esi vai pati piedzīvojis sastapšanos ar Kristu savā dzīvē, kurš ir bijis tas brīdis, kad Jēzus ir iekāpis tavas dzīves laivā ar savu žēlastību un pasludinājis evaņģēliju arī caur tavu dzīvi, varbūt citiem. Noteikti, ka tāda pieredze tev ir, tad droši zvani uz numuru 679-69131 un padalies ar to. Var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Priecāšos par tavu aktīvu līdzdalību šajā raidījumā. Protams, ir kādi jautājumi, arī droši vari tos uzdot un priecāšos, ka varu, varu būt ēterā nevis viens pats, bet vēl kopā ar kādu no jums. Un īpaši aicinu tos klausītājus, kuri uh, varbūt kautrējās iesaistīties, tad uh, nekautrējieties, jo Nu, mēs te viens otru esam, lai atbalstītu un, uh, un uh, dalītos. Radio Marija tiek saukta par ģimeni tieši iemeslu dēļ, ka mēs varam dalīties savā starpā un uh, ka tā ir vienmēr kā saruna, kā dialogs draugu vai ģimenes locekļu starpā, nevis kā kāda lekcija vai kāda monologs, kur viens stāst un visi pārējie klausās. Eh, Lilija mums ir iesaistījusies ar, eh, viņu gan ir uzrunājis Mateja evaņģēlija piektā nodaļa, kur Jēzus saka mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ja, tad, kad tu lūdz par savu ienaidnieku, tu lūdz par izmaiņām sevi. Eh, paldies Lilija par šo dalīšanos. Mēs gan šodien vakar, jā, e, liturģijā pārdomājam Lūkas evaņģēlija, Lūkas evaņģēlija 5. nodaļu, nevis Mateja evaņģēlija 5. nodaļu, bet, protams, ka arī šis aicinājums lūgt par tiem, kas mūs vajā, kas mums dara pāri, ir, ir arī, nu, tāds arī aicinājums uz e, pašaizliedzību un uz pacietību, ka mēs e, neatbildam uz ļaunumu ar ļaunumu un apturam šo ļaunumu paši sevī tad, jā, bet jo noteikti, ka ir arī tu klausītāji, var arī padalīties un sekot Lilijas, piemēram, ar to, kā tevi uzrunā šī nodaļa vai kāds varbūt komentārs par šo nodaļu, un priecāšos, jo īpaši, ja tu padalīsies ar to, kā tu sastapi Jēzu savā dzīvē, ka viņš iekāpa tavas dzīves laivā, Tātad pavests pirmkārt mūs aicināja pārdomāt to, ka Jēzus ienāk mūsu dzīvē, viņš vēlas ienākt mūsu dzīvē, un viss, ko viņš sagaida, ir nevis perfektu, pilnīgu dzīvi, bet viņš sagaida vienkārši tādu laipnu attieksmi, ka mēs ļaujam viņam ienākt mūsu dzīvē. Viņš, viņš ir neatlaidīgs, viņš nekad nepadosies, viņš turpinās nākt mūsu dzīvē, turpinās uh, mums piedāvāt savu žēlastību, uh, savu draudzību, uh, Bet nu, no mums būs atkarīgs tas, vai mēs to pieņemsim vai nē. Jā, vai mēs ielaidīsim viņu tajā savas dzīves laivā, lai cik arī tā laiva nebūtu tukša, lai cik viņa nebūtu izļurkāta un varbūt tur dzīves pieredzes, jā, lai kādas vētras tur nebūtu gājušas pāri, viņš vēlas tur ienākt iekšā, lai, lai kas tur arī neatrastos, kādi varbūt tīkli un zivju galvas vai asakas vai nu, kas tik vien tur varētu būt, viņš vēlas tajā, tajā iekāpt. Un otra lieta tad ir tas, ka eh, Jēzus, eh, Jēzus pavēl eh, Pēterim doties dziļumā, bet pirms mēs ķersimies klāt pie šī došanās dziļumā, tad uzklausīsim zvanītāju, kas mums ir sazvanījis, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Labrīt, priestar Pēter. Labrīt. Raimunds traucē no Jūrmalas gribēju padalīties par atmiņām. Jā. Kādreiz atceros tēva Smeltera, garīga, semināra garīgā tēva vārdus, kad viņš teica, visu, ko esmu saņēmis, un visu to gudrību un visu to spēku, tad viņš bija kanclers <clears throat> Jēkaba katedrālē. Ļoti daudz uz viņa gulās tieši materiālās, visādas problēmas, ka viņš atbrauca no Vācijas. Un viņš teica, ka, nu, prasot, kā, kā es tiekot galā jau tādā vecumā. Un viņš teica, uz ceļiem no rīta sakramenta priekšā divas stundas. Un tur man tas spēks nāk. Un es tā kā jauns, pavisam jauns, nu, 19 <laughs> man bija gadu. Es domāju, nu, nu, nu, kā, tā, nu kā tā var būt, jo, nu, taču tās studijas, tās zināšanas, nu, tas viss tā kā, kā šodien saka, rulē, ja. Mm. Bet te viens vecs vīrs saka, viņš un norāda uz Kristu. Un tas man bija tāds tā kā šoks, un, un arī nesapratni. Es ilgus gadus nesapratu. Un tad, kad tu sāc jau ap gadiem 50 sajust uh, kaut kādu savu nespēku un nevarību, nu, tādu reālu, ja, ka tu, nu, cilvēciski tu to nevari izdarīt. Ir kaut kādi, nu, ierobežojumi, ja, veselības problēmas, viss. Bet neskatoties uz to, ja tu Dievu ielūdz, vai tu viņam nevis ielūdz, bet vismaz atļauj ienākt, nu, neaiztaisi tās durvis ciet. Nepretojies apzināti. Mhm. Viņš atnāk un viņš reāli izdara. Un to, ko viņš izdara, nu, ar cilvēcisko saprātu un ar, ar, ar cilvēciskiem mēriem nekad nevar izmērīt. Viņš vienmēr pārsteidz un, un viņš vienmēr dod vairāk nekā tu ceri savā cilvēcībā, savā, pat uh, savās ilgās un, un, un savā varbūt iztēlē. Viņš iedod daudz vairāk. Un mani ļoti uzrunāja vakardienas uh, eh, priestera Anģēla komentārs no Franciska mm. uh, eh, vakara, vakara dievkalpojumā, kā viņš uzsvēra, ka Pēteris bija ļoti cilvēcisks. Nu, tik cilvēcisks, ja? Un varbūt tieši tāpēc Jēzus izvēlējās, ka viņš bija tik ļoti cilvēcis. Viņš, viņš vienkārši sēž un viņš skalo tos tīklus un lāpa tos tīklus. Ja? Un tur Jēzus kaut ko saka, bet, nu, bet viņš ir aizņemts ar to, jo mēs jau tādā savā varbūt komfortā runājam. Nu, <laughs> es jau neko ne, nesaku, bet nu, šodien, ja mēs šodienas kontekstā sakam, nu, nu, mēs tur aizietu no mājas, izdartu tur kafiju vai pabrokastot, vai tāpat tās liktos gulēt. Bet mums ir kaut kāda drošības pilvens, kaut kas mums ir Bet toreiz jau tiem, es pieļauju, ka viņiem nebija nekā. Ja viņam tā loma nav, tad viņam ir nu, reāli, reālas grūtības. Ja? Viņš tur nevar kaut ko nomaksāt, viņš nevar pārdot. Viņam, viņam, viņam klienti gaida, bet nu, to ziltiņu nav. Viņam reāli, viņš, viņš laikam tur sevī domā, nu, nu baigi švaki šoreiz. Jā. Yeah. Nu, tā kā, no tādas man pārdomas, bet jā, ja tu jēzumu neaizver durvis. Tad dažreiz, kad tev ir ļoti grūti, bet nu, tu nevari pat varbūt ielūgt tā laipni, jā. Mm. bet nu vismaz neaizver tad durvis. Viņš vienmēr pārsteidz. Paldies liels! Paldies, Raimond, par šo tavu dalīšanos. Jā, tad uh, droši uh, 67 969 131 ir tas numurs, uz kuru arī tu klausītāji vari zvanīt un pievienoties Raimondam, padalīties ar savām pārdomām, ar to, kas tevi uzrunā. Tiešām, Raimond, liels, liels paldies, ka padalījies arī ar to, kā nu, šie mūsu ticības skolotāji ir tevi uzrunājuši savā laikā un kādas arī pašam tev pārdomas raisās, tad, manuprāt, tā ir tāda laba, laba lieta, ko mēs varam darīt gan uh, klausīties paši, ko man Dievs saka, gan arī raudzīties uz tiem, kurus Dievs mums ir devis, kā mūsu skolotājs, arī jā, Monsignors Smelters bija tiešām labs, labs piemērs, kuram, kuram līdzināties. Dodu vārdu vēl kādam mūsu klausītājiem, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžam slavēts. Nu, es gribu liecināt personīgi par savu atgriešanos pie Jēzus Nu, es biju bērnībā kristīta un, un iestiprināta jau vecāki, bet eh, nu, pāters automātiski iemācījos, un ar to arī beidzās man ticība. Nebija nekādas izpratnes ne par Dievu, ne domāju par Dievu. Nodzīvoju, var teikt, visu savu mūžu, kā, kā mācēju, kā gribēju. Ja? Un eh, tad, kad bija nonākusi tādā situācijā, ka, ka smagāka pati nevarēja tikt galā ar savām atkarībām, viena pati mājās lūdzu Dievu, lūdzu Dievu, lai man palīdz. Bet nu, īpaši es ne, nebiju tik, ne, neticēju, ka tā būs. Un pēkšņi es jūtu, ka viņš, man, viņš ir dzīves. Tad es sapratu, tikšanās ar Jēzu man bija. Es sapratu, ka viņš ir reāli dzīves, ka viņš man momentāli atbrīvoja no smēķēšanas atkarības, kur es biju ilgus gadus. Ja? Mm. Un, un es no priekiem nezināju, ko darīt, kā liecināt, kā pateikties. Aizskrēju savu mūža grēku, distodzēju uz baznīcu. Un, un sāk kalpot baznīcā. Tā kā, nu, es esmu ļoti, ļoti pateicīga Dievam, gribu liecināt visiem, ka Dievs ir dzīves un reāls. Tā kā paldies! Paldies, paldies ka klausījāt! Paldies arī par šo liecību, jā. Tad uh, varam dalīties ar savu uh, sastapšanos ar Jēzu. Uh, tas ir tas, uz ko mūs arī aicina pavis Francisks pārdomājot svētdienas evaņģēlie fragmentu, uh, ja, vai mēs ļaujam Dievam ienākt mūsu eh, dzīvē, un tad arī eh, viņš ir pārsteigumu, eh, Dievs brīnumu, Dievs, un ienākot mūsu dzīvē, mēs varam piedzīvot to, cik viņš to mūsu dzīvi padara auglīgu, un ka to mūsu tukšumu, mūsu nespēku, mūsu griecīgumu viņš piepilda ar savu vārdu un sludina to citiem. Uh, Tad tā otrā lieta, ko Jēzus izdara, ir viņš pavēl eh, Pēterim doties dziļumā. Un eh, pavas saka, Pēteris uzticās Jēzum, un viņš eh, nebalstās tikai uz tām stratēģijām un zināšanām, kuras viņam ir kā pieredzējušam zvejniekam, kuras viņš pārzina ļoti labi, bet viņš uh, atklāja šo Jēzus jaunumu. Tas arī ir tāds, par ko, starp citu, runā ne tikai pāvests Francisks, bet arī pāvests Benedikts 16. Angliski ir tas ņūvnes, vai ne, ka kaut kas jauns, ko Jēzus ienes, viņš vienmēr ir pats jauns, līdz ar to baznīca ir vienmēr jauna un ienes, nu, tādu svaigumu, un tad viņš jāpaļaujās uz šo Jēzus klātbūtni, šo Jēzus pavēli, viņš ieaicina vai, teiksim, tā laipni uzņem savā laivā, un viņš tad dodās tajā jūrā. Ja, un tad uh, mēs arī, uh, kā Pēteris bieži vien pa to savu dzīves jūru, uh, nu, sitamies, uh, liekas, pa tukšo, ja, tas nenes augļus, mēs esam noguruši, nomākti, uh, Eh, tad eh, mēs atkal izejot jūrā kopā ar Jēzu, eh, nepadodoties šai neapmierinātībai, rūgtumam, kuru, par kuriem iepriekš pāvis sacīja, ka tie ir tādi ļoti bīstami tārpi, kas sēd mūsu sirdis, ja, tad viņš piedzīvo, piedzīvo šo lielo lomu. Un tad, tad arī mēs esam aicināti nepadoties bailēm, nepadoties tai neapmierinātībai, ka lūk, mums nekas nav izdevies līdz šim, un tad uh, arī vispār nepadodoties, ja, eh, mēs uh, nesakam, ja, ka te vairs neko nevar darīt. Uh, mēs uh, tomēr paklausam Jēzum un kopā ar viņu, tad metamies šīs dzīves jūrā, kā viņš mums to pavēl, un tad mēs varam uh, atklāt, ka vienmēr ir kaut kas skaists un drosmīgs, ko mēs varam darīt. Un eh, pavests saka, ka vienmēr personīgajā dzīvē, tāpat kā baznīcas un visas sabiedrības dzīvē, vienmēr ir kaut kas skaists un drosmīgs, ko mēs varam darīt. Mēs vienmēr varam sākt no jauna. Un kungs aicina mūs uh, doties atpakaļ uh, jūrā, kā saka, stāties atpakaļ uz kājām, celties kājās, uh, nolikt malā pesimismu, neusticību un atklāti to, ka viņš mums jā, piedāvā jaunas iespējas un doties ten dzīvē akal no jauna kopā ar viņu. Un tad līdz ar to arī mūsu tā tukšā laiva var piedzīvot šo brīnumaino nozveju. Jā, un tad arī mēs varam, tā kā pāvis šo uzrunu sacīja pirms lūkšanas kunga eņģelis, kur mēs lūdzamies kopā ar Marietu, viņš arī saka vienmēr lūksim Marijai šo palīdzību, kura bija pirmā, kas aicināja savas dzīves laivā vai, tiksim, tā pieņēma savas dzīves laivā Jēzu, lai tad arī viņa iestājas eh, par mums, iedrošina mūs un eh, palīdz atklāt eh, to brīnumaino zveju pārbagāto, par kuru arī mums sacīja Raimons, uh, ka mēs saņemam daudz, daudz vairāk nekā mēs vispār varam iedomāties. Tālūk, tad, eh, lai tiešām Dievs valda eh, mūsu dzīvēs, eh, lai viņš tad arī ir tas, kurš piepilda mūsu arī viss tukšākos un grēcīgākos nostūrus un atklāja, ka arī caur šīm mūsu dzīves jomām var ienākt ārkārtīgi daudz augļu, kas nes augļus arī citu cilvēku dzīvēm. Paldies arī tiem drosmīgajiem, kas dalāties Ilzei un Raimondam un aicinu arī tevi klausītāji tad pievienoties viņiem, padalīties ar to, kas tevi uzrunā šajā stāstā un kā tu pats esi sastapis Jēzu savā dzīvē. Tagad laiks Newsboys dziesmai He Reigns, viņš valda, un tad turpināsim šīs dienas katehēzi. Cerams jau ar aktīvāku jūsu līdzdalību. the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Texas rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation. A love song born of a grateful. praises echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from 10,000 steeples, none rings truer than this. Do you believe? tremble at what they just heard. Because all the powers of darkness, they can't drown out one single. away, all America singing glory, glory. Hallelujah, he reigns. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9.41 minūte pirmdienās 7. februārī un šo katehēzi turpināsim tad ar Andru, kura vēlas padalīties ar savu liecību. Tad lūdzu, Andra, kā tavā dzīves laivā ienāca Jēzus? Jā, es, es esmu arī mazliet uztraukusies, diezgan uztraukusies, bet um, es gribu pastāstīt, kā kā Jēzus aicināja mani um, kāpt kopā ar viņu tajā laivā un doties. Tas bija mm, 2020. gadā rudenī, e, pirms e, pilnīgā lockdowna. Es esmu e, amatnieks, kas, e, kas e, rada ar savām rokām un strādā mm, visādus izstrādājumus no dabīgiem materiāliem. Un, es šuju Lina Kleitas un, un ādu dažādas lietas un piedalos tirdziņos. Un 2020. gadā, es vairs neatceros, oktobris vai novē, novembris sākumā laikam bija aizliegums un pilnīgs lockdowns kad nedrīkstēja izņemot pārtikas preces, neko tirgot. Un uh, arī citiņos nevarēja vairs piedalīties. Un, un es saņemot, dzirdot šo ziņu, es patiešām nezināju, ko darīt. Un uh, es jēzum teicu, jēzu, tu esi šajā situācijā, tu visu redzi, tu zini, manas vajadzības. Tu zini, ka man ir vajadzīgs finanses, um, ka man ir maksājumi. Ko man darīt, Jēzu? Oh, es raudāju divas dienas. Divas dienas es biju izmisumā, lielā izmisumā. Un tad es dzirdu kūkas. kūkas. Es domāju, kas tas tāds ir. Jēzus saka, paskaties atpakaļ, kas tev patika darīt, kas tev izdevās, eh, kas tev bija tā lieta, kas, eh, kas ir tavs vēl viens talants. Paskaties, mm, es, es nedomāju par to. Nākošā dienā es atkal dzirdu kūkas un es ieraugu, es ieraugu vizuāli jau to kūku. Un acu priekšā ir kūka. Un es dēlam saku, es saku, es cepšu kūkas un braukšu uz tirdziņu. Un viņš saka, māma, jā, tu ļoti garšīgas kūkas cep. Un man atkal doma, kā tu tagad iedomājies, nu, kā tu tagad brauksi. Jā, tev garšo, bet vai garšos cilvēkiem? Kā tu? Es to esmu mājas apstākļos cepusi, es to neesmu. Nu, tā, lai es izietu tirciņā un uh, piedalītos ar, ar, ar savām kūkām. Un, bet es reizēm saku, es saku, kā es, es nezinu, kā to, kā to uh, tik lielā vairumā iztikt. Bet uh, es gribu teikt to, ka, ja viņš iedod ideju, viņš iedod arī gudrību, kā to realizēt, kā to soli pa solim darīt un pilnīgā paļāvībā, pilnīgā uzticībā. Es katru soli prasīju, es pat prasīju, cik man olas tagad sist, jo tas jātap lielā pannā. Un ticiet vai nē, viss bija precīzi izmērīts, viss precīzi. Man bija pateikts, cik kā ir jādara. Viņš vadīja manu roku, viņš vadīja visu solīti pa solītim, kā to darīt. Un, eh, protams, man bija arī uh, uztraukums, bet es momentā skrēju pie Jēzus un teicu, Jēzus, tu man iedevi šo iespēju, tu man iedevi šo ideju. Tā ir tava uzticības pakļāvībā, to daru. Es uzticos tev un vadi. Un, ziniet, es pēc piecām dienām <laughs> biju tirdziņā ar savām kūkām, kas ir sena mammas recepte. Un um, tirdziņš sākās astoņos, un man pus divpadsmitos jau vairs nebija nevienas kūkas. Un pateicība un slava Dievam, kad viņš saka, kāp laivā, brauksim kopā, izmet tīklu. Un izšķirošais bija mana uzticēšanās un paļāvība uz viņu. Un ticība, ka, ka viņš visu laiku ir klātesošs. Tas priekš manis bija reāls piedzīvojums, reāla dieva klātbūtne manā dzīvē. Un kad viņš rūpējas pilnīgi par visu, arī tajā situācijā, ka tev nav iespējas nopelnīt ar to, ko tu radi, ir tie apstākļi, bet viņš saka, kāp manā laivā, kāp, un es tev parādīšu savu godību, es tev parādīšu sevi. Paldies par, par šo. to. Es gribu pateikties Dievam, un, un kad klusumā var saņemt atbildes. Un ir tikai jāpaļaujas un jātic. Paldies, Sandra, par eh, tavu drosmi arī dalīties ar šo savu pieredzi. Jā. Paldies Saki, lūdzu, ja, ja gadījumā kāds klausītājs, kuram sagribās uh, kūku, kur viņš var doties uh, iegādāties tavas ceptās kūkas? Uh, viņš var pazvanīt. <laughs> Bet tas ir, tas ir, es gribu pateikt arī to, ka tas bija tā, eh, tā bija visa tā 2020. Eh, gada ziema līdz 2001. gada pavasarim, kad es tā arī izdzīvoju, <laughs> kad Dievs man nodrošināja, es cepu kūkas, uh, un, un tā es arī nomaksāju visas rēķinas, un, un pavasarī, kad atkal lockdowns beidzās, es varēju arī pievērsties savām līna kleitām un, un skaistajiem radījumiem, un, un, kā viņš nodrošina, vispār no kā nav jābaidās. Un, ja kāds vēlas kūkas, es tās arī tagad cepu joprojām arī draugiem, tad var man zvanīt. <laughs> Sarunāts, labi. Paldies, jā, Andri, tev. Jā, mm -hmm, visu labu. Visu labu. Jā, paldies eh, par šo drosmīgo liecību un eh, aicinu arī eh, citus nekautrēties te zvanīt uz ēteru un rakstīt īziņas arī citos raidījumus, ne tikai šajā, kas notiek dzīvē ēterā, lai tad mēs varam te satikties un lūk, jā, te mēs būsim tikai tie, kas sēž studijā pie mikrofona, tad mēs nekad nedzirdētu šādu skaistu stāstus. Paldies, paldies Andra, par, par tavu liecību un par tavu drosmi dalīties, un es ticu, ka tas noteikti iedvesmos vēl kādus citus mūsu klausītājus, un es vēl daudz, daudz augļus, par kuriem varbūt vēl pagaidām arī nezini. Jānis mums raksta, ka esmu noguris, nav gribas turpināt cīnīties ar saviem netikumiem, jo lūkšana, svēto sakramentu pieņemšana nav palīdzējušas tikt brīvam, tad jā, tas, ko svētie raksti saka, nebīsties, un arī šeit, šajā uzrunā pāvis saka, uh, nu, nepadodies, ja, paliec, eh, paliec uz kājām, turpiniet, un arī eh, daudzi garīgie skolotāji, arī tas, ko es jau citēju no eh, Svētā Hosimarijas skrivas, ir tas, ka nu, nešausti sevi, ja, tas, neko, tas neko nepalīdz, bet tieši otrā taču šo neapmierinātību un, un vilšanos velti Dievam, un uh, bieži vien tad arī mums neizdodas tikt galā ar šiem netikumiem, tāpēc, ka mēs gribam to darīt paši saviem spēkiem. Un eh, bieži vien tad arī mums paliek kaut kādi šie dzeloņi eh, mūsu miesā, kā apostolis Pāvels saka, lai atgādinātu mums pazemību. Jo bieži vien cilvēki, kuri paši saviem spēkiem ir tikuši galā ar saviem netikumiem, paši saviem spēkiem tur eh, jā, laicīgi ceļās, veselīgi dzīvo, tad tur ir arī ļoti daudz lepnības. Jā, arī cilvēki, kuri paši saviem spēkiem tur eh, gandera un, un, un, un lūdzās un nesko pareizi dara, jā, tad tur ir ļoti daudz lepnības, jo šie cilvēki tad nesaprot tos, kuri krīt. Savukārt, tad, kad tu pats esi spiests krist, un eh, kad tu esi pats spiests atzīt to, ka tu neesi pilnīgs, un lūk, tev ir šie netikumi, tad uh, um, tu arī labāk saproti citus, un tas ir aicinājums tev nenosodīt citus, augt pazemībā un uh, pieņemt, pieņemt šo savu nabadzību, pieņemt sevi arī ar visiem šiem netikumiem, jo Dievs tevi mīl ar visiem šiem netikumiem. Tas nenozīmē, ka tev tagad ir jāsamierinās, ka tev ir netikumi, protams, ka nē. Jēzus vienmēr mūs izaicina uz kaut ko vairāk, bet viņš neprasa mums vairāk, lai ar viņu sastaptos. Viņš prasa mums būt viņa klātbūtnē tādiem, kādi mēs esam, un tad kopā ar viņu, jā, kopā ar viņu tad iziet tajā dzīves jūrā un atklāt to, ka viņš var tik galā ar mūsu netikumiem, viņš ir lielāks, mēs paši nē. Starp citu anonīmu alkoholiķu un vispār, teiksim, visu šī AA kustība un arī 12 soļu programma uh, balstās uz to, ka mēs atzīstam savu nespēku un ka mums ir vajadzīgs kaut kas lielāks, kas var tik galā ar to mūsu problēma ir mūsu atkarība. Un tad, kad mēs atzīstam, tie ir pirmie kādi 4-5 soļi, jā, 12 soļu programmā, starp citu Kasparam Simonovičam, Lutrāņu mācītājiem, ir tāds YouTube uh, raidījumu cikls, kas saucās Es eju 12 soļus. Un tur tad tieši arī viņš runā katrā solī, kas notiek šo dinamiku. Un, un pirmie soļi ir par to, ka mēs atzīstam, ka mēs paši saviem spēkiem nevaram tiek galā ar saviem netikumiem, ka mums ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Uh, un jāatzīst to, ka mēs vieni, vieni nevaram. Ja, un tad šis kaut kas vairāk, protams, ir Dievs, Dievs, kas darbojas caur citiem cilvēkiem, kuru priekšā arī tad mēs nebaidamies atzīt savas kļūdas, savas nepilnības, savas vājības, nevis lai sevi šaustītu, bet vienkārši atzītu realitāti, kāda tā, kāda tā ir, un, un tad tā mūs dara brīvus. Bet dodu vēl pēdējiem zvanītājiem iespēju padalīties, kas mums ir sazvanījis. Lūdzu! Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžam slavēts. Jūs ir sazvanījusi Olvija no Karozes, kas skaitās pie Iecavas draudzes. Prieks dzirdēt. Un klausoties par kūku cepēju, es atcerējos, kā man bija pašai pagājušā ziema arī bija ļoti, ļoti smaga. Un e, nu, es biju palikusi viena ar saviem četriem e, bērniem, vienīgā apkūpētāja un, <laughs> kā es smējos, vēl diviem zirgiem. Un, uh, Mums bija konflikts ar uh, vīru, mēs nespējām atrast kopīgu valodu, un mēs nu, pieņēmām lēmumu dzīvot atsevišķi. Un, un tā zima bija ar finansēm ļoti smaga, un, bet nu, labi, tur viens aizdot, otrs aizdot, to atrisināt tās situācijas, tad vēl valsts piešķīra to vienreizējo pabalstu. Nu, Es jutos, ka esmu visu spējis atrisināt ar dievu palīdzību, bet nu spējis atrisināt tā kā vairāk domāju, ka es esmu tas lielais varonis. Tad atnāk pavasaris, un pavasarī ir e, pavasara pali, plūdi, pali. Uh mhm. -huh. Un tur, kur man ir divi zirgi ganās, tur ir tāda vecapa apkārt, un, <laughs> un tā vecapa divas dienas ceļās tādā līmenī ūdens, kad, e, nu, ja trešo dienu celsies, tad zirgiem būs jāpeld. <laughs> Un tad es tajā otrās dienas vakarā, es domāju, nu nē, viss Tagad man ir jauna mācību stunda ar to naudu, tā kā es tiku galā, bet nu, tagad riktīgi man ir pārbaudījums. Un es paļāvos uz, uz Dievu, un, un trešajā dienā vairs ūdens necēlās uz augšu. Un, un šī zima, jūs zinat, jau šogad ap šito laiku tagad ir trešie tādi palielināti pļavas, bet es pilnīgi un absolūti neuztraucos par viņiem, jo es zinu, ka tas ir Dieva ziņā, un, un viņš visu atrisinās. Mans uzdevums ir pateikties, slavēt un, un, un lūgt par tiem, kurus es nespēju pieņemt. Un arī manas attiecības ar eh, vīru ar katru dienu tikai sāk uzlaboties. Dievs ir apbrīnojams. Paldies! Paldies, Paldies arī par jums. šo drosmīgo Paldies. liecību. Paldies, Paldies Dieva svētību visiem jums un mums un pateicība Dievam par visu. Paldies! Ar Dievu. Ar Dievu. Jā, es domāju, ka ar šo skaisto Līvijas liecību tad mēs arī varam noslēgt, lai tā iedvesmo mūs visus, tad tiešām aicināt Dievu savas dzīves laivā, ļaut viņam ienākt un, uh, un tad kopā ar viņu arī tad uh, stūrēt tajos uh, ikdienas dzīves ūdeņos, kur nu jau mūsu katru dzīve ved.